Punts i comes. Del mot al llibre a banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví. Avui parlarem d'una flor, d'una flor d'un llibre, tot i que no és Sant Jordi. Parlarem de la rosa i del poema de la rosa als llavis, del Joan Salvat Papaseit. No declinarem aquesta paraula de rosa com a la famosa cançó del Jacques Brel sota forma d'un tango, Rosa, rosa, rosa, rose, rose, rosa, rose, rosa, rosa, rosa, rum, rosis, rosis. Tot i que en aquesta cançó trobem un, un element molt important que és de la nostàlgia. El Jacques Brel, alumne, en al col·legi i durant la classe recordava la figura de la seva cosina que es deia Rosa. No, no parlarem d'aquesta declinació del llatí. Ens remuntarem a la rosa dels grecs, al Rodon, i més exactament al Rododactylos eos, que es troba a l'Iliada, a l'aurora de dits de rosa. Eos, la deessa titànica de l'aurora, obria el dia, però també aquesta rosa que obre el dia el tanca. És la famosa lluna de dits de rosa de Safo de Lesbos. I és veritat que no només hi ha un crepuscle, sinó dos. El crepuscle matutí i el crepuscle vespertí. La rosa és, doncs, la imatge de la bellesa i també de la brevetat de la bellesa efímera. Pensem en el famós poema de Malherbe, Consolation à Monsieur Dupérier. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin. Quan la paraula va passar al llatí, va donar rosa. Rosa és la flor, però també és un singular col·lectiu. Són les roses i també les carícies. Doncs podem entendre el títol del poema de la rosa als llavis de Joan Salvat Papaseit. No és un poema, és un poemari. De fet, són 31 poemes breus compostos entre 1921 i 1923, però que tot com un conjunt forma un himne a l'amor. És un dels llibres més coneguts de poesia catalana, amb la poesia del Miquel Martí i Pol. Aquest llibre, de forta càrrega eròtica, tot i això, va ser una obra de lectura obligatòria a les classes de secundària a Catalunya. Va ser publicat el 1923, un any abans de la mort del, del poeta, de la mort per tuberculosi, i en la seva poesia molt vital, molt vitalista, amagava el que patia a la vida real. De fet, no són els seus últims poemes. Es van trobar encara un faix de poemes sota el coixí del seu llit de mort que donaria més tard una obra pòstuma, el títol de la qual és Ossa Menor. Però no vull parlar-vos del llibre, sinó llegir-vos dos poemes, perquè la carn d'aquest llibre tan bonic, un llibre amb moltes tintes, amb un frontispici de Josep Obiols, que també va decorar a mà la coberta, com, com amb dos calígrames, bueno, aquest poemari és una cosa que s'ha de descobrir, més enllà de la paraula dels altres poetes o dels comentaristes. Si la despullava, si la despullava, oh, la meva amor, un botó que caïa, ja em donava goig, ara la bruseta i el sinyal tot pret, malrosada i fresca, la sina després, al mig de la toalla, clavellets vermells blanca, bruna i fina com un pa de mel, més que una moreta collida al carrer, la seva geniva floria de sang verge i desvestida. Juliu dolençant, camisa de seda com la lluna al ple, la rosa vermella floria també. Si ahir era Poncella, ara és un tresor, com la satalia, cada pit rodó. Us deixaré amb aquestes impressions i també uns versos d'una altra rosa, la rosa de paper, del Vicent Andrés Estaiers. Ella tenia una rosa, una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Us desitjo moltes roses a la vostra vida. thank you però, com una consigna, circula, secretament, de mà en mà, per tot el poble, una rosa de paper. Rosa, rosa, rosa. Rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveille l'œil sévère, les Jules et les prospères qui seront la France de demain rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, boutonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, Rosa, Rosa, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des promenades deux pare-sols sous les arcades, cerclés de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serai pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, ou pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, arrosé, cousine Rosa. Zam, zam, zam, zam, zé. Zas, Zarum 6, 6. C'est le tango du temps des héros. J'en avais tant, des minces, des gros, que j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses. Quelle est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa Rosa, Rosa, Rosa, Rosé, Rosé, Rosa, Rosé, Rosé, Rosas, Sarum Rosis, Rosis.